Ota mezala finiti beti luzeago eta eta gaitzago eta voilà, bon gente joseik eh, deja kamera galtatze bena, ez da zabalik. Uh, batetan egia uh, buien ordin uh, zuzendaia gizon ala emazte uh, uh, txerkatzen, horba guntin uh, hoita hamar haita gehi. Eh, kandidat, eta hori eta ik sortzi eh, ikusi dutugu, hor aigia elhestan batek ilan, fein bon, lan hor, eta bon, batetan junazten dutugu gaizako. Bada jente interesatuik, bon, geho uh, da langile sartzeko, eh, bon, langile sartzeko, mundu huntan bada beti nahian, gu txerkatzen gini nebai, uh, gain haiko zien heli bat, ostatina adibidez, bon, ementu nahi gela nien,